grundo en Siberio casas miloin da corpoi de mamutoi. Siberio malcasas siain secretoin. Danke al tutmonda varmigiado, oni trovas en Siberio miloin da scheletoi de mamutoi. Kiel sciate, la plej multo da mamutoj pereis antau preskaŭ mil kaj duono da jaroj. Sciencistoj kredas, ke gravan rolon havis la tempa ĉasado kaj ankaŭ ŝanĝoj de klimato. Oni taksas, che en permafrosto de Siberia tundro postrestas miloi da corpoi de mamutoi. Post de tutmonda varmigiado causis, che estas nun pli facile trovi ancau iliain dentegoin, ciui restis frostigitai en permanenta glazio dum miloi da iaroi. La sercantoi de mamutai dentegoi rampas per tuneloi ec sesdec metroin sub la tero por malcovri ilin. Iam oni diris al mi, venu ancau vi rigardi tien, mi rampis prescau ses metroin sub la teron, ciam mi vidis, che super mi trovigias nur mola argilo, en kiun mi povis šovi mian fingron, mi terure ektimis. Sed poste mi diris al mi, jes ja, kia emocio, diras Amos Chappell, fotografo de Radio Libera Europo, kies raporto pri nova ora febro en Siberio aperis sur titolpaĝoj de vico da revuoi en la tuta mondo. pli ol unu tunon da mamutai dentegoi confiscis lasta tempe doganistoi en cinio. Tio estis nur malgranda parto de tia contraulegia nun tempa commerzo inter Rusio ca cinio. Sub condicio de silentado ca anonimezzo Eimos ce veturis, por renconti la contraulegain serciantoin de mamutai dentegoi, fotis cae registris videon cun ili. Iliai serciadoi estas tre aventurai cae dangerai. Trezoro, cium ili serchas, estas malnova, iliai metodoi estas contraulegiai, cae serclocoi estas secretai. Ili povas gaini gis centoin da miloi de dolaroi, sed la pleiparto ne havas tion bon chanson, danke al usatai metodoi, la grundo cae riveroi, la tuta circa de troveioi, estas detruitai. Sed char oni ne mortigas vivantain elefantoin, por aciri la dentegoin, oni nomas tiun eburon etica.